يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ayat menika dipun sebut badane masalah yatim tiang dagang umumipun barang sing didol niku kadang-kadang barang sing ruput taker onten barang sing didol niku rupa timbang Maka diterus ke piyambak ana sing barang mau rupa meteran kaya kain kayu ya niku meteran tanah meteran nah, niku pun diatur nang Al-Qur'an tapi carane sangat singkat wa aufu lan nepatono sira nyampurnakno sira al kaila ing taker barang sing ditaker napa mawon beras gula kadang-kadang sak mangke niku lisah lenga lenga niku nggih sak niki takeran Lha iku nek naker sing sampurna, istilah Jawa kudus sing anget. Hmm. Anget niku bahasa kudus kanggo bangsa taker. Sing anget. Niku anget berarti tepat utawa dipunjuli sithik niku anget. Engko nek disudha sithik lengarane adem. Dadi anget karo adem. masalah taker. Lah nek ana basa istilah niku mboten usah dipaduni. Mboten. Wis ngene iku bahasane. Lah sing dereng ngerti ya takon-takon belajar. Lah sak mangke urusan taker ya timbang niku pun radimatis mergo ana aturan pemerintah. Ya, kados beras-beras niku sing aturan pemerintah sampun wonten karungan. Niku timbangane matis. Nah. nah. Jaman nek kula cilik niku nek tuku beras, ramene rak mekakat antara pembeli karo penjual. ditaker ngono wis sing pembeli nggon takere dhuwurku dipitek mengisor engko sing nak sing tuku lagi noleh sekene dijondilno ora menak ngono ku nganti jam-jaman tuku ne mengrong taker tok ngono niku rumiyin sakniki mboten enten pun do percaya ya ketimbang niku rumen wonten niku lah niki Quran pun maringi garis nek naker sing tepat wa aufu wa aufu ku asale cara Jawa nuhono sira cara Jawa kudus nepatono sira nek naker sing pas Wazinu lan nimbango sira nek bangsa ditimbang bil qistosil mustaqimi kelawan timbangan sing jejeg. Biasane ana narnyane kok Ngon sing ditimbang karo ngon sing bandul. Hmm, niku rek cilik ya geger nggon sing bandul niku. Sing nggon Eh, tak kere gencing timbangan sing ganti barange niku sak durunge wis diweki apa-apa nok ngisore ngoten niku hmm, pirang gram niku to eh, dibanduli niki lah sing gon bandul bandule ora dicikuk-cikuk ngoten niku nggih ana ya Oh, untung sithik ngono, tapi ping pirang-pirang pancen. -pirang, Tapi nek saiki cara ngono wis ra payu, ora wis ra ono. Wong tuku gula ya wis terus karek jikuk wis plastikan. Hmm. Nah, saniki pun sae. Wazinu bil qistasil mustaqim. Terus meteran dol kain. Biasanya nek tukune meteran iku. Nek ngedoli kaine iku dikencengno tarik kenceng nek ngedoli tapi nek tuku dikendokno niku riyen sakniki pun boten enten carane pis-pisan sak pis wis ana teko pabrik ah biasane teko pabrik ukurane ukuran tepat nah, Jadi sampean mangke sampean terus ke dhewe urusan taker, urusan timbang, meteran lan lah sana sana sipun. Hmm. Misalnya iki pun iku sing tepat aja nganti nyolong timbang nyolong taker. Dalika utai mengkono mengkono nepati taker. timbangan sing jejek iku khairun luwe bagus wa ahsanu luwe bagus apane takwila tembe pungkasane piye tegese untuk ganjaran mulane wong dodolan satu ganjaran pirang-pirang pinginane pun kula terangake Buat gaya tapi isinya ganjaran-ganjaran tok. medal saking griya badhe teng toko teng pasar dodolan lan liya-liyane ajaran ulangane jeng nabi dipragakno metu kolawang bismillah tawakal tu alallah la haula wala quwata illa billah ngeling ring Allah sing perlu dipasrai ngakoni ora ana daya kekuatan kanggo ibadah daya kekuatan nyingkiri maksiat kejaba hasil kanthi pitulungane Allah pernyataan ngateni pernyataan sing bagus banget apa kok bagus ngrumangsani awake iki wong apes. Wong ngrumangsani awake pak apes niku bagus. Sebab napa? Ngakui dawuh Quran. Wa khuliqal insanu dhaifa. Manusaku ciptaan-ciptaan apes. barang jeladrenane manusia ini barang sing lemes apes apes wong lemes jadi hmm. ngakul nih awak iki lemes terus diolah digawe dening Allah macem-macem prosese mulai darah sekumpal daging sekumpal dadi balung nom sandangi daging niki terus ana kekuatan ana kekuatan ngeten iki kedah yakin sing paring kekuatan ku Gusti Allah sewaktu-waktu mendadak kekuatan dijikuk dening Allah ora usah jam-jaman menitan piye stroke hmm. Nah, ini stroke ngono iku iki bahasa saiki stroke niku terus lemes nah wis lemes sembarangannya lemes hmm. Ah, ini sembarangannya lemes ngatanya kedah pun paham oh. napane walah kok leren takon kaya wong ra isanan sembarangannya lemes hmm. ngatene iki ya ini kisi caci cilik sira paham ya. Ora paham lah lah nang cilik kok lucu. Malah ini cilik paham lucu. Hmm, nah niki carane. Sembarangan lemes. Wa khuliqal insanu dhaifa. Mulane aja kemaki. Nah. Wong niku nek ngakoni lemes ngakoni apes nyuwun kekuatan dateng Allah. Hmm, carane ngoten. Kula niku tertarik dungane Bu Fatimah nalika badhe tindak haji. Sangat tertarik. Bu Fatimah niku anake jeng Nabi. Jeng Nabi utama utamane makhluk sak donya. niku badhe tindak haji le Allahumma inni kuntu zalilatan fa'aizzani wa kuntu faqiratan fa'aghnini wa kuntu dha'ifatan faqawwini ya donga nek saged cara Arab sae cara Arab ga iso cara Arab bahasa Indonesia. Gak iso bahasa Indonesia, cara Jawa. Cara Jawa jika paham, dungo dikempit. Dungo walane pemerintah sinaone buku haji kempit. Ya Allah Gusti, dungo sing kula kempit sampan tampi ngono ae. diarani donga kempitan. Oh, penak. Dia ora usah ribut. Lah sing secara Arab, cara Arab. Nah, ini wong haji ku kepenak no. Ora kudu diapalno dongane. Anak santri-santri ora usah ngapalno wis iso. Nah, niki. Allahumma inni kuntu zalilatan ya Allah Gusti dalam nika tiang ino. Tuh. Oh. iki anake Kanjeng Nabi mana sing anak mboten Kanjeng Nabi wates kula jenengan faizani mugi panjenengan mulyaake hmm. dalam tiang ino panjenengan paringi kamulian. nek wis sing maringi Gusti Allah mesti luar biasa niki rahasiane wa inni kunu faqiratan ini dalam niki tiang pekir Gusti panjenengan paringi kecekapan. Wa inni kuntu dhaifatan dalam tiang apes Gusti. ini panjenengan paringi kekiatan. Hmm. Itu ngosing sangat mepet tenan. Mepet menyerah 100%. nek wis ngene iki Gusti Allah pasti mernahno. Lho kok iso muni pasti? Ah, sampean kedah takon niku. Kok iso muni pasti? Ah, Gusti Allah wis dawuh nang Quran. Surat Al-Baqarah juz 2. Fadhkuruni azkurkum. Washkuruli wala takfurun. Melane kula nek mengenal pasti niku nek maknane dawe Allah. Kula mboten nate ngangge insyaallah. Fadhkuruni kuwe elingo aku azkurkum aku kuwe eling kuwe angger kuwe eling aku aku eling ku kalimat sangat singkat piye pengertiane nek kuwe eling aku tak pernah no mafhumi nek kue lali karo aku tak jarno hmm. piye ngene iku lha dengeri kene iki lho mulane melajari Quran dong Quran diwaca bahasa Indonesia ini dong paham tenan orang ngandel aku ku saestu mboten ngandel Masane dong Quran diwaca terjemahane diwaca dong iso tenan kok kepinuk ya Niki lho lak fadzkuruni azkurkum. Nek kowe eling aku, aku eling kowe. Nek kowe eling aku, tak pernah no. Nek kowe lali karo aku, tak jarno. Oh, niki. Piye tegese elingku? Kowe ku sapa? Aku ki sapa? Nah, tegere-gere iki. Gusti Allah Khalik, pencipta. manusa makhluk sing diciptakno sing gawe karo sing digawe sipate mesti dhewe sing gawe kuwasa sing digawe apes sing gawe sugih sing digawe pekir sing tiga sing gawe alim sing digawe bodho aja nandingi Iki fadkuruni adkurkum. Aku kowe nandingi aku tak tumpes. Jadi hmm. manusa sugiya kaya ngopo, aja mloto. Rasa kaya ngopo aja aja kemaki. Oh. Nek la nek mloto diarani wanasiya khalqah. Cah lali wetone. Hmm. dalil-dalil syariat mestine pun sampean apalke cuma dununge sing kadang-kadang wonten sing pun pirsa ana sing dereng pirsa dadi lali wetore ku wanasiya khalqah surat yasin ah Gusti Allah secara umum ngendika al Uridai urida sombongku sifatku Faman naza'ani fihi kosom tuhu sing rebut sifatku tak tumpes. Nah, tenggeri kita fadkuru ni adkurku. Lalu ini ku sifi Fatimah dungane kaya ngono. Lah, barang ino nek wis dimulyakake Gusti Allah. Wong mulya tunduk kula wangsuli malih barang ino nek wis dimulyakake Gusti Allah wong mulya tunduk contone oh, carane ngaten mangke dadi kepenak to contone Hajar Aswad santri-santri wis paham Hajar watu Aswad ireng watu ireng Niki sing sampi sang sang sampun tindak haji dari umrah pirsa. Hajar Aswad niku teng arahe tengene Ka'bah pojok wetan kidul. Pojok wetan kidul. Karo lawang Ka'bah kira-kira karo tengah meter. Lah kok kira-kira mergo mboten kula mboten ngukur. Kira-kira. Jadi ku hajar aswad dicucupi sekehe wong sing ikhram sing sempat nyucup. Sing sempat nyucup. Wong sing ikhram terus tawaf. Iku sing sempat nyucup do nyucup. Andri. Kanjeng Nabi piyambak mulya mulyane wong sak jagat nyucup. Oh. Aja dikira jeneng Nabi karo Hajar Aswad utama Hajar Aswad mboten. Utama jeneng Nabi pisan-pisan. Lah kene kok jeneng Nabi sing nyucep ya mergo ana perintah. Nganti Sayyidina Umar wong keras. Sayyidina Umar ku wong keras. Ape nyucup ku laren dike, ngunani dikik. Lah iku wong keras. niki wong keras sampean nenteni wong keras sampean tuturi leren ngunani-ngunani sampean dikit tapi anut niku wong keras oh niki lah keras kaya ngapa anggere sing nganggo aturan iso dipimpin sing paling payah ku wong keras gak gelem nganggo peraturan payahnya piye tumpes ngono wae Saya Umar keras, keras. Apa nyucap ku ngunan-ngunan dikit. Ya hajar. Ini a'laku a'lamu annaka hajarun la tanfa wa la tadur. niro anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Patuh. Hajar Aswadku dikandit. Jak ngomong. Ya jak ngomong benda mati kena kena. Dalile Sayyidina Umar. Lho kono kepenake bar. he watu aku ngerti nek ke watu ora ana manfaate ora madarati kok aku ora reti dhewe jinabi nyucup kuwi ngono aku mah nyucup tapi nyucup lho lho, iki namanya wong keras ini hadisnya teng bulukul maram ya iki ngejak ngomong wong mati barang mati isa-isa ya niki lah mergo watu hajar asad dimulyake Gusti Allah wong mulya-mulya do nyucup hmm. acak-acak sampean luru watu kali sampean dekek tenggene demboke omahe jenengan terus wong-wong kok nyucup mah anak ngene ya gelem sing gelem nyucup sak juta niku sing dimulyakno ora watune aja keliru sak jutane oh ya mbok menawa tak umumne nak masjid kene <laughs> oh, ya niki niki carane la iku ana wong sing keblabasan aku lo ngaji Quran HP ngaji Qur'ane tak cocok. Bar ngaji rampung tak cocok maneh, dilingke kanca kula. Qur'an kok dicucap cocok. Ha gene aku menara. Sing diperintah nyucup kan Hajar Aswad tok. Haliane tak kena dicucup. Ora kena. Dosa, dosa. aku takon kowe wis rapi durung ha iku apa aku Kula jawab bali kowe enteng. Eh, iya re, ayo mlane dipikir iki. Wah kowe ku ndake, ha muso kowe rak ndake lucu aku lho. Ayem kelane iku. Iki namanya TKU, teknik knockout. Oh. Eh, Dari serabi kan paham malah. Eh, Sedajan durung dadi nganten, iku isih paham. Eh, iya. Iku jawaban kula ngoten. Akhire ya, iya iya ya, ayo mulane. Ana sing sunat, ya. Ana sing afdol. Oh, ngono barang afdol iki. Wangsul dateng ayat Quran wa auful kaila. Dalika khairu wa ahsanu takwila. Nah, terus ayat candai masalah sing secara umum. Wala takfulan ojo anut siro ma ing barang laisa kang ora ana lakah iku kedue sira bi kelawan ma ilmun apa kaweruh kowe aja ngikuti barang sing kowe ra reti dhewe ngomong-ngomong ora reti muni ngerti aja ora krungu muni krungu aja mulane nek cerita nek dak ngerti dhewe sampan awali omongan sahabat ceritane ngoten nek sampan le ngerti mau sebab dikandani si fulan kandane kancaku ngoten nek saiki berita surat kabar unine ngene aku mau ngrungokno TV ana berita ngene dadi ora ngawur niki bisa dituntut niki ora reti muni ngerti ora krungu meni krungu tuntutan Mereka sing atas-atas. Nek jenengan ngerti dhewe, aku mau ngerti dhewe. Malah aku melu-melu nulungi ana becak ketabrak truk ono. Ana becak ketabrak truk. Ana bocah takon tahu cerita ring aku. Wonten becak tabrakan kalih truk. aku takon kok kendel sing becak wanita tabrakan karo mboten becake ditabrak truk lho malah ngono malah wong jajan kok <laughs> niku namanya ora tabrakan lha nek ana becak tabrakan karo truk aku takon kok kendel becake ketemu sing becak jajan wedang becake dikunduran truk piyek. Ya bener nek becak karo truk piyek iku. Ah, nek becak karo truk truke piyek, ah iku aku sing aku perlu takon iku. Iku truk beduk dandang apa? Ah mesti kono. Nah, cara ada. Saket truk beduk dandang tabrak becak, truke piyek. Iki ngomong kedah teliti koten. Nah, belajar mantek. Belajar mantek itu teliti. Lah kene diterangake inna sam'a sak temene pengrungu. Walbasoro lan peningal, wal lan pikiran. Asale makna fuada ati. Ya, pikiran. Kullu ulaika utai sekabehan mengkono pengrungu, penglihatan, isi hati, buada ati. Karena iku ono. apa kululaika anhu saking barang kang dirungokake mas ula iku dituntut besok diminta pertanggung jawabane pasti pasti ampun insyaallah pasti siapa ngomong napa wonten catetane sing nyateti malaikat sing juru pencatat dalile mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibut atid sesuatu yang terlontar dari mulut pasti dicatat oleh malaikat raqib atid bangsa apik napa bangsa elek ana catetane kabeh lek manusia wis kaya ngene ngerti ya yakin mesti ngati-ngati Eh. Balane nek nglakoni kaapian kados jenengan teng masjid iktikaf. Ngeteken malaikat ribute nene lho. Ribut. Nyatati mulai setengah papat niku takane si iktikaf. Iktikaf mbengantuk niku sing ganjaran. tengri kiri kiri itikaf terus teken mulai ini setengah papat nganti jam enam rong jam setengah teken deh itikaf terus nah, terus gowo tasbih tertulis gowo tasbih tasbih diubah no diubah no dikir maca selawat teken terus ini kebalikan ah, Catetan ini besok Nah akhirat menentukan. Nah, kadang-kadang manusia sing ora nabi ora rasul mesti tahu salah. Ampun insya Allah. Manusia sing ora nabi ora rasul pasti nyandang salah. Pasti, pasti. Kok wani pasti. Kanjeng Nabi ngendika, Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kabeh anak Adam nyandang salah. Api ewang salah, tobat. Amulane ah, kanjeng Nabi mulang Bu Aisyah nek ape sare kon maca istighfar. Hmm. Agar Arab sare maca istighfar. Malah nalika istighfar iku Siti Aisyah astagfirullahaladzim mandek dilengno Aisyah kene ngaca istighfar aja ngono aja istighfar mbok empek dhewe terus pundi sing iso mbungahno wong mukmin sak jagat lho carane mbungahno wong mukmin sak jagat terus pundi nek maca istighfar kok aja astagfirullahalazim aja ngono Astaghfirullahaladzim li wali wali daya wali jami'il muslimin wal muslimat wong Islam sak jagat jalukno ngapura jadi do bunga nek wis ngono turu uh, niki carane kanjeng Nabi mulang niki tengene kitab Riyadus Shalihin mangke sampean delok tengene syarahe Dalilul Falihin maka dan keterangannya Jadi agar Arab sare istighfar. Jadi carane sampai niki teliti. Mangke pakaian jenengan sedo bak sare langsung suwargo. Orang neraka, aku neraka, wong stobat. Aku rana diterima, iya. Nerak diterima malah kosong. Nek diterima, kabeh ku rana diterima. Oh, ini cara deh. tangi turun, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma atama matana wa ila nusyur. Wis disyukuri, tangi turu, ape tutupan diistighfari. Muka bendina aku mesti Ngurangguli dosa aku mesti Luwe-luwe sing di TV oh, eh, Saping mukir, mukir aku Malaikat kan nyatetin Niki eh, wis kadung kita urip nang ngene ngalam TV kok Adik dengono TV kok. Aku cilik ana radio. Ora ana TV ne radio siji ora pidhato ngono ku. Wong sak kampung moro kabeh. Engko sing di radio siji tok iku. Nek kula cilik niku. Terus ring perapatan ngono. Melu-melu ngrungokno ngono tok. Iku carane. Saiki saben omah kadang-kadang omah siji ku TV-ne 5. ora ah, nek WC siji sing brai niku sing brai eh, on telepon nek ana sing nek kok telepon niku telepon nek WC ana nek saniki HP niku carane kaya ngene iki iki besok kabeh dituntut niki kullu ulaika kana anhu mas'ula tuntut Jadi pendengar penglihatan ya ati dituntut kabeh apa ah, dane onderdil pengrungu penglihatan ati terus masalah awak iki dibiji wala tamshi fil ardi marohalan aja mlaku-mlaku sira fil ardi nak dhuwur bumi maroha haling geleleng oh geleleng ku maroha iku maknane gleleng. Istilah kula dek cilik iku. Bandul ndas. <laughs> Ini bahasa niku bahasa. lalu gleleng wah. Kaya ora ana wong liyane dekne. Iku dilarang, dilarang. Nah, ati nek mlaku sing sak titahe. Wongku pirang meter gedene. Ya saiku aja nganti gleleng. Ah nek gleleng ku ora asale sak meter malah rong meter gleleng. Eh, niki niki dilarang aja ngleleng. ah niki asale asbabun nuzul wong kafir-kafir iku nek mlaku do kemakinan Ngleleng. wong islam aja tiru-tiru wong kafir nek ngeten iki aja kok lincipen aja kok mlaku indi-indi ngono sak wale <laughs> ora barbar ngenteni Tak ngono karepe ora ngono. Aku indik-indik mingku wis nganti wani lambean. Oh <laughs> ya lucu niku. Nah iku nyuwen-nyuweni lakon. Ya keliru maneh niki. Ya bolane aja keblabasan. Tegese piye? Bahasa Kudus mawon mlaku sak titahe. Ya oh, carane. Lana aja dinggo terus. Aku nek dilarai wong. Kempo di <laughs> nangis di kempo. Kula mboten ngerti jenengan. Ah ngerti lucu ya. Nah, malah nek mlaku sak titah aja gleleng. Ngoten to. Sing dilarang ku gleleng ngene Ah gleleng iku dadi sipate wong sing kumedhe. Sok gleleng niku. nganti wani ngleleng iku mergo baruntung gedhe. Biasane nek baruntung gedhe kan wani ngleleng. Petani nek wis ijo-ijo terus kemuning ngoten niku terus dhewe liwat sawah, wani malang kerik. <laughs> Niki. wani malang kerik mergo parine bakale ngundhah niki malang kerik. Barang saya esok diserang tikus, mingkus. <laughs> Ayolah. sing manusa ngenten iki lho. Asapan ah, teng toko, bateko toko lari sira kakak mulih ra kena do Mulih gleleng. Barang teng tengah dalan dicopet, mingkus nah. <laughs> Niki. Niki carane. Mulane aja gleleng, tegese piye? Ah, disyukuri. Mboten aturane. Wala tamsi fil ardi maroha. Nganti diterangake. Kowe ngleleng ora pantes. Inna kasata meneseliramu lan takhriqa ora bisa mbobol sira al-ardha ing bumi. Kowe ku ora iso nrobos bumi ku dak iso. Ngaten iki ampun lucu. Sakit. Nah lu gawe sumur iku? Lho, iku cetik sumur iku. Tegese nrobos bumi iku sampean iki terus mlebu terus mate bumi sing empat kisar itu mboten enten manusia ngoten niku mboten enten walan tablughal jibala lan ora bakal jajaki sira ing gunung apane tulan dhuure kowe ora iso nglangkai gunung ndak iso hmm. niki aja keliru terus numpak helikopter munggah nang ndhuwur gunung mboten niku mboten nglangkai niku sing dimaksud nglangkai sampeyan iki wonge mboten enten manusa gedene sak gunung mboten enten oh iki Gusti Allah niku nek nuturi sak jajake pikire sing dituturi sing dituturi manusa Ya ten wis kok ora iso ngerobos bumi ngerong nganti bol, urung tawono ana lan dak bakal iso. Niki cara santri nek ana fiil mudhari' diawali nganggo lan iku ora bakal iso nganti kiamat ora bakal iso manusa nerobos bumi nganti pol ora bakal iso ah. lan manusa ora bakal bisa ngelangkai gunung ora bakal bisa terus pasti mulane aja kemaki oh bodoh mulane aja kemaki jadi Gusti Allah nek nuturi regede manusia menurut jajake manusia mulane zaman nek menuturi anak khatibun nasa ala qadri uqulihim ngomong dengan masyarakat menurut sekadar kekuatan akale cacili ya diomongi cara cacili sing nom cara nom wong tua cara nom cara wong tua makono sak terus sak jajake niki mulang kullu zalika utai sekabane mengkono kang katutur nggon tok Qur'ane sing dimaksud kang kasebut niku dawuh perintah dawuh larangan sing tunggale kira-kira ana -kira selawe lho kok jujuk selawe Nah, sampai itu mulai lafal la taja'al ma'allahi ilahan akhar dumugi wala tamsi fil ardi maroha. Sampai itu Larangan karo perintah sampai itu, Ana selawe. Lah sing terangno kaya kene iki biasane mufasir mufasir sing kekuatane cepat. Eh, akal pikirane cepet. Jadi kulu zalika selawe dawuh mulai dawuh la taj'al ma'allahi ilahan akhar dumugi dawuh wala tamshi fil ardi maroha kana iku ana apa kullu zalika iki ana kira asabat le maca sayiatan kira asabat ana sing maca sayiatan ana sing maca sayiuhu nek diwaca sayiatan kana iku napa kullu dzalika sayiatan perbuatan sing Allah inda rabbika ana ing sandinge pangeran ira makruhan khalidib gedinge nek digawe sayiuhu karo-karone kira asabat kana kono apa sayyuhu eleke kullu zalika inda rabbika ana ing ngarsane pangeran makruhan iku digethingi tegese ora dipuji lakon-lakon sing digethingi lek digethingi iki ana sing nganti dosa-dosa haram melesete paling-paling makruh iki la wis wong kana iku mudzakkar iki kanggo santri kok sayiatan kok ora sayian sayiatan ayat ah, iki masalah balago sastra bahasa kullu zalika wabeh mau wabeh berarti pirang-pirang kullu jam'in mu'annas sekae bene sing jamak iku bisa digawe muannas. Mulane sayiatan ningali arti sing dikandung nokne kullu zalika. Digawe sayiatan. Lho kok makruhan, kok ora makruhatan? Ah makruhan tidak ada khabare karena kullu zalika nek didelok lafale mudzakkar. Nek didelok maknane muannas. Oh, ini kaya. Iku satu ilmu piyambak, satu ilmu piyambak. Kullu dzalika kana sayyi'uhu, kullu dzalika kana sayyi'atan. Kibab qiraah sab'at. Mulane nek maknane Quran boten ngerti alat-alat sedinggo nggih kirang sampurna, kirang sampurna. Nek kaya tafsir sinten ngene terjemahan bahasa Indonesia iku namung sekedar global, namung global. Dalika utai keterangan kang kasebut kabe mau mimma setengah saking barang auha kang paring wahyu ilaika marang sira rabbuka sapa pangeran ira minal hikmati bayane saking pitutur Kabe mau wahyu jelas saking pangeran diparingake marang seliramu Muhammad la wahyu sing diparingake Gusti Allah dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesara keseluruhan niku macam tiga kula wangsuli wahyu saking Gusti Allah sing diparingake dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wonten macam tiga setunggal wahyu sing diparingake dening nabi umum dateng makhluk umat Muhammad umum dateng makhluk umat Muhammad ya kanggo kanjeng nabi ya kanggo umate contone salat zakat poso haji serawungan sing apik lan liyane. Niki wahyu Kanjeng Nabi yang lakoni umpate kan. Niki siji. Nomor kali wahyu sing khusus jeneng Nabi mboten kenging kangge umate. Wonten. Sing khusus jeneng Nabi. Contohnya antara lain Kanjeng Nabi tahajud wajib. Umat tahajud sunat. Lainnya kadang-kadang ya tahajud, kadang-kadang ora, ora apa-apa, umpamanya ora wajib. Kanjeng Nabi tahajud wajib. Niki sing khusus kan Nabi patah. Khusus kan Nabi. Bangsa pernikahan Kanjeng Nabi diparingi wewenang dening Allah nikah punjul saking sekawan. para umate khusus sekawan boten kangeng punjul eh, lan liyane lajeng wonten nomor 3 wahyu sing kanjeng nabi kenging milih kenging kangge pribadi lan kenging kangge umate kanjeng nabi diparingi hak milih kanggo awake ya kena kanggo liyane kena. Contone kaya ilmu-ilmu tarekah. Ilmu tarekah. Niku Kanjeng Nabi ora sekaya sahabat melu tarekah enggak. Deke. Sing dituding Nabi antarane Abu Bakar Siddiq lan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ilmu tarekah. Lan ilmu tarekah niku wonten sing muktabarah ana tarekah sing ora muktabarah tarekah muktabarah yaiku tarekah sing diulang saking guru sangka guru sangka guru terus dumugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangka malaikat Jibril saking panjenengane Gusti Allah iki tarekah muktabarah sanate mutasil Nek torekoh sing liwat dalan ipen ora tutuk jenapi namanya torekoh sing ora muktabaroh. Torekoh muktabaroh tunggale wonten sekawan dosa sekawan. Torekoh muktabaroh. Oh nek wis bab torekoh ya kudu iso nerangno bab torekoh. Iki carane. Aniku terserah jenapi Kanjeng Nabi kenging milih, kenging mulang, kenging boten. Lah sing diulang, sing dikersakake. Bolane tenan buta rekaku ora kanggo wong umum. Lha kata sing dosa salah paham. Mungko rekaku perlu diji. Ha wong-wong kok dak ngaji. Te ora do ngaji kabeh, mulane kula terangake teng mriki. Kersane jenengan iki dadi masjid menara niku ana takon, wis rene takon aku ngono wae. Ora usah ring ado-ado. Kene tak kandhani. Torekaku eh, apa? Wahyuku macam telu. Siji, ana wahyu sing umum kanggo jenabi sak umate ana sing wahyu khusus jenabi ana wahyu sing kanjeng nabi kena milih ngono dalile ndek aku lali ngono wala gampang lho kok lali al insan mahalul khata wan nisyan aku piye aku dhewe dak reti ayo padha ae ra akeh kepenak sing penting kok ora tukaran niku Wong oh, kadang-kadang ana sing poso dina Jumat, ana sing poso jajan tukaran. Lucu niku. Lha tukaran? Oh sing ra poso ora tukaran kok. <laughs> Malah balan. <laughs> Njajan iku ndelik kok. <laughs> Ora tukaran boten. Ah sing ra sing ra poso tukaran rame. Ah sing poso kok tukaran lha Oh, ngoten Dadi wong Islam sing rukun senajan omahe dhewe-dhewe. Gathuk ya ladak gathuk ora apa-apa to lho. Wong aku seneng ngono ya. Wala taj'alan ajendate sira kabeh ma Allah sartane Allah ilahan eh akhir ing pangeran liya. Ojo oh, pangeran maneh. Gusti Allah ki pangeran sak hakikine, sak sejatine. Ora ana pangeran kejaba Allah. sampai golek sapa lho ora pantes dadekno pangeran ayo sapa sing muni wong Gusti Allah nuruti karepe wong sak jagat niku saged dalile Allahus Samad Gusti Allah ku lengkap mah langkep nek baharwani nek mana langkep tuh kusi nyukupi kebutuhannya wong sak jagat coba sampai nek nyuci buka lo sampan ngitung-ngitung mawon mong buka ngrono duduh bening dunuh kendel kotokan gule kambe kabeh ketu ana sing buka rujak kok rujak no. Masya Allah ana sing apa gerami Oh, wow, nek butuh gerami dan gerami masyaallah Allah ana sing es iku macam-macam ana es cao barang ngono Allah. Eh, sampeyan nyacak ndegae nuruti wong sak jagat nek iso. Mamane ana tamu mara, butuh es mboten apa? Sego gandul. Wah, mboten enten sego gandul lah kok ngono wis ra iso ngono kok ngaku pangeran ora iso. Iki. Nek pangeran sak jagat keturutan kabeh. Oh niki. Nganti ana wong sing wis rak ndek untu kepengin rujak diparut. Oh. Dengane rujak dil manis ngono ku masa. Ah wis rak ndek untu wis rak ndek untu ana ora usah rujak-rujakan. Lah piye ya gula didilat ngono enak apa ora. Oh wis rak ndek untu braine rak mekakat lah apa wis ora diuntu ngarep-ngarep besok nek wis nak suwarga bakal diuntu maneh ngono wae ndak nak untu ya larang niki mawon ngarep-ngarep besok oh ngono sing tua-tua aja ngomong rabi e ta <laughs> kreketan ne <laughs> ayo tuwi ngomong rabi wis dirabekno apa le lho lho ya ya Ya ngene iki mesti sing tuwa-tuwa cocok kalih kula Iya ya. Ya. Dadi aja gawe pangeran neh. Fatul qa mongko dicemplungake sira jahannam ana ing jahannam maluman hale winada madkhuran hale ditundung saking rahmate Gusti Allah. Summa qala afa asfakum rabbukum bil banin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kama zida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ali shalatan ta'di salam صلوات المصلين عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين